La pluvo citie ne simple falas, sed gi quasau logias inter ni. En citiu marborda urbo, la grisa malsecetso estas ciama accompagnanto, ciu penetras la betonon, la muscon, cae la mensoin de la logiantoi. Cia miel pasas tra la bordo, miai naibaroi, vestitai per dicai manteloi cae pesai gumbotoi, rigardas miai nudain piedoin cun mixajo de compato cae timo. Ili vidas homon, ciu frenesulon, quiu invitas malsanon a vundoin, ili vidas pezzon de puno, quiun mi trudas a mi mem. Sed mi vidas cae sentas la mondon vecigi. Por la piediranto cun suoi, la trotuaro estas unu forma grisa rubando, simple io por transiri sen atento. Por mi, tamen, ci estas topografia mapo de grandega complexo. La malglatezzo de la betono tenas la plandon, dum la glata pentrita rando avertas priglitado. La subita mola cedemo de pluv malseca musco en parco estas quasau saluto el antiqua tempo. Ne temas pri martirezzo en la malvarmo, temas pri rifuso contra la sensentezzo de la moderna vivo, temas pri informoi. Ni estas programitai credi che suoe estas essenza kiraso, sed reale la nun tempa piedvestajo funccias pliki al isolilo, forstellas forstelas ein sentoin. Dum la plei parto de mia vivo, mi marsis cun la piedoi enfermitai en ledai cercoi, tute ignorante la teron sub mi. Ni ligas niain piedoin en rigidae structuroi, kiwi funccias kiel splintoi, kio causas la malfortigion de niai muscoloi pro neusado. Pripensu la absurdetson de la situatio. Ni posedas sensan organon similan alla mano, plen plenan ia nervo finajoe destinitae por informi la cerbon pri equilibro, surfazo, cae declivo, cae ni sisteme mortigas tiun capablon. Porti dicain botoin por piediri, estas ciel porti forno ganton por ludi pianon. Dio estas mem electita blindigo. Ciam oni fin fine deprenas la plaston cae la gumon, la shangio estas shoca estas la diferenzo inter rigardi ne clara nigra blanca filmon cae pasi en la alt di finan realetson. Subite la tero comunicas cun vi. La connecto estas restarigita. Vi cesas frapi la mondon, cae comenzas interagi cun gi. Citio ne estas mysticismo, sed pura biomecanico. La homa piedo estas evolua ce ferco, ponto el ostoe ca histoe, funccianta por sorbi cae redoni energion ce ciu pasio. Tamen citiu ingeniera mirindajo besona specifain condicioin por bone funccii. Unue, ci besona spazon por disfastigi. En suo, la pied fingro estas cun premitae, cio mal stabiligas la bazon. Ciam oni estas nud pieda, la fingroi disetendigas large, tenante la teron, cae pli grandigante la surfazon por bona equilibro. Due, ni devas consideri la mecanicon de la arco. La piedarco ne estas statica curbo subtenenda de plandumo, sed gi estas dinamica risorto. Ciam la piedo surterigas, la arco platigas por sorbi la shocon, cae ciam vi pushas antauen, ci resaltas por liberigi energion. Ciam vi enfermas la piedon en rigida plandumo cun levita calcano, vi detruas tiun funccion. Vi mallongigas la calcan tendenon, cae interrompas la tutan cenon de movado. La colisio, cium la piedo devus mildigi, pafas recte supren tra la cruro, scuante la genuoen cae la spinon. Irante nud piede, minem mis usas mian corpon, sed mi permessas alla natura sistemo fari sian laboron. Miai tiel nomatai varmai piedoi estas facte pli varmai olili iam estis en botoi, varmigitae de la sango fluanta pro muscola activezzo de piedo, ciu vere laboras, anstata esti passiva cae sen ocupa. Ciu foie ciam mi mencias citiun viv stilon, la tuia reago estas ciam sama. Nome timo pri vitro pezzoe ca in Tiu timo fontas el la perspectivo de la nea tentema marchanto. La homo ciu portas suoin, generale nea tentas cien li pasas, fidante sian securetson, al centimetro da gumo, dum la oculoi estas fixita e alla post telefono. Ili posedas la malertezon de la malconnectito. La nud pieda marchanto, male, funccias en stato de alta attentemo. Mi ne trenas la piedoin, sed mi scanas la voion. Mi a rigardo nature balaas la voion, tri metro in antauen, quasi subconscia radaro, qui analisas la teron antaol mi alvenas. Se estas vitro, mi vidas cin. Se estas dangero, mi evitas cin cun lertezzo, ciu mancas alla pes vestita pia diranto. Crome, malmoliginta plando ne estas morta pezzo de viando. Ci estas ledeza cae resistema, tamen centema. Se mi pasas sur ion acran, la nerva reago estas tuia. Miai reflexoi shangas la peson, anta o la hauto defectigas. Mine fin faras la pasion la shu usanto, blinda alla sento, metas ian plenan corpo peson sur la nailon, anta o lec rimarci la doloron. Paradoxe, forigante la protecton, mi farigis pli secura. Tio estas la filosofio de libera epiedoe sur la terra voio. Ne temas pri reveno alla pacintezzo, sed pri al porto de la resistemo de nia evolua historio en la nunan urban realetson. Temas pri rifuso esti delicata, en mondo quiu postulas forton. Do, lasu che la naibaroi rigardu. Lasu che la pluvo falu. Dumili drivas tra la urbo, isolitae cae sen sentae. Mi estos tie extere, sentante la gruson, la malvarmon, cae la tutan, diversan, gloran hauton de la mondo.